Hey, kumusta? Maraming salamat ha. Grabe, nakakagulat naman kayo. Ayan, nag-work ako kanina nung makatanggap ako ng uh, message kay Arian. Uh, galing kay Arian. Sabi ko, ano kaya to? Tapos kita ko. <laughs> Nanonood pala kaya. Ayun, maraming salamat. Tingnan, tinignan ko yung ano dito, yung, uh, yung mapa from Candelaria papunta dito sa amin. Uh, mga 8 hours din naman ang layo by bus. Ayun. Wow. So, hayaan nyo, kapag mapunta ako dyan, tingnan natin. Ah, gusto, gusto ko naman mag-travel eh. Uh, kung kayo naman mapunta rito, sabihin niya ako, okay? At uh, ah, ililibot kayo dito sa Albay at makita niyo yung uh, kabuuan ng Mayon. Ayun, so ang pinapanood niyo pala yung uh, palatandaan kung uh, paano mag ano, kung kailan, kailan magbitaw sa isang relasyon. <laughs> Ginawa ko yan last year. Yung, nung panahon na uh, medyo dumadaan din ako sa ganyang uh, sitwasyon. At uh, yung tipo bang gusto mo pang uh, nasa gitna ka eh. Parang gusto mong isave pero nalulungkot ka na at uh, hindi ka na rin masaya sa nangyayari. At uh, kaya kailangan mo na rin mag-isip parang ganun. Um, kung kailangan mo bang kumapit pa or bumitaw na Ayan. Pero na-realize ko na mas maganda na bumitaw na lang. Kasi naalala ko nga yung sinabi ng uh, tita ko nung uh, mga panahon. Kasi tumagal din kami. Uh, ilang taon? Uh, mga 2 years sabi natin. Um, tapos sabi ko sa kanya, nagkaroon ng problema. Sabi niya, kung talaga daw uh, kayo uh, sa isa't isa, ay uh, magiging smooth yan. Hindi yung uh, araw-araw na lang, lagi-lagi na lang na kayo ay nag-aaway, hindi na kayo masaya, lagi na lang nagkahahanapan ng problema. At uh, yun, yung mga pinagdaraanan na ganyan. Tapos uh, masakit na sa ulo, hindi ka na makatulog ng maayos, hindi ka na makatrabaho ng tama, mga ganun. Kasi apektado lahat ng ano mo sa buhay eh. And uh, sabi nga eh, kaya nga kailangan talaga natin bantayan ang puso natin kasi kung ano man ang uh, <laughs> napupusuan ng puso natin ay uh, sumusunod ang uh, buhay natin dyan. Kaya it's biblical talaga na sinasabing you have to guard your heart. Bantayan mo yan kasi hindi lahat ng oras kasi talaga ang puso natin ay tama. Okay? Now, um, pagdating naman sa mga pagiging broken-hearted, huwag kayong magalala kasi um, kailangan talaga natin dumaan sa prosesong yan. Pero lagi mong tatandaan na mawala man yung taong uh, talang, yung sabi mo minamahal mo, mas nakakaalam kasi si, si God sa the best para sa atin. Kaya nga um, kapag nakikita niya ang tao ay uh, broken-hearted, uh, sabi sa Psalms uh, 34 verse 18, The Lord is close to the broken-hearted and uh, saves those who are crushed in spirit kapag uh, dumadaan ka sa ganyan na proseso and broken-hearted ka, syempre crush na crush, sirang sira yung uh, spirito mo, no? di ba? And uh, kaya malapit si Lord sumaganyan kasi mahal niya tayo. Siya ang totoong nagmamahal sa atin. Yun ang di, na, di, di dapat nating kalimutan. Kasi minsan nakakalimutan natin, akala natin na wala nang ibang nagmamahal sa atin kaya pinipilit na lang nating isave ang isang bagay na akala mo totoo sa iyo o kaya isang relasyon na to, akala mo totoo sa iyo pero hindi naman pala. Kaya nagkakaroon ng mga ganyan na problema, parang hindi naging smooth kasi talagang hindi talaga para sa atin yung isang uh, yung taong yun. Okay? Kaya kailangan talaga dumaan tayo sa realization na kung kailan pag, uh, ah, talaga dapat natin i-let go o ipaglaban pa ang isang you know, relasyon na sa tingin mo ay uh, nararapat sa iyo. Ngayon, um, para malaman mo ang the best dyan, kailangan mo talagang ipagdasal, di ba? Kailangan mong uh, kausapin yung someone na mas nakakita ng uh, future natin. And uh, kapag ikaw ay broken-hearted na, mas maganda yung ano, ang i, dapat may will ka na i-surrender mo lahat ng mga broken pieces mo, kumbaga. Kasi hindi natin kaya talagang i, uh, i-heal yan without His help it will take a lot of time and energy, pati effort natin. Mag, baka nga ay uh, may mga tao na hindi uh, hindi pa nakaka-move on na tumanda na sila at uh, talagang umabot na ng uh, kanilang uh, oras ng uh, kamatayan, hindi pa rin makamove on kasi ganun, hindi nila ni let go, hindi nila pinaubaya kay God yung kanilang nararamdaman. Pero kung gusto mo talagang makamove on, talagang gusto mong uh, makausad na, first thing to do, kailangan mong i-let go. Kailangan mo siyang uh, iha. Sabi mo, Lord, pahala ka na nito, Lord. Hindi ko kaya eh. Um, ikaw nakakakita ng uh, mas the best para sa akin. So, ikaw na po bahala. So, yun lang. Start with a prayer at makikita mo ang pagbabagong yan at ma makakausad ka rin. Alam mo, sa tingin mo lang ngayon, mahirap, di ba? Parang tingin mo, hindi mo kaya. Huwag mong isipin yan kasi ako dumaan din ako dyan at marami din taong dumaan dyan Oh, ano na sila ngayon, di ba mas masaya na sila. Tingnan mo lang yung brighter side na nangyayari sa iyo. Kasi uh, at least ngayon nalaman mo na talagang uh, ah, hindi pala talaga kami para sa isa't isa. So, kung pipilitin mo pa 'yan, walang ibang mahihirapan kundi ikaw lang naman, di ba? Um, marami akong mga messages na nakukuha na ganun eh. So, tipong uh, akala kasi nila na iyon na talaga yung tao para sa kanila and parang wala na siyang ibang mahanap at baka wala nang ibang dumating. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Uh, inaalis ni God ang taong hindi talaga para sa atin. Alam kasi ni God na hindi tayo magiging masaya sa taong yon. Kaya i- ipaubaya mo lang talaga. And sigurado ako, kapag ibigay niya sa iyo yung the best para sa iyo, matutuwa ka at magpapasalamat ka sa kanya ay, mabuti na lang at nangyari yon at hindi na talaga kami nagkatuluyan. Okay? <laughs> Ayan. So, encouragement ko yan sa inyo. Alam ko naman na, alam ko ang feeling niyan, kaya sige lang. Continue mo lang ang uh, process na yan at uh, mo na lang someday, one day, okay? Ikaw ay nakamove on na at masaya ka na at humingiti-ngiti ka na. Okay. And ito pa, ang um, wag agad yung ano, ang um, tipong nakamove on ka na, move ka na kagad sa kabila or uh, hanap ka ulit ng bago. Hindi bigyan mo ang uh, sarili mo ng time to heal, time to ano ulit, um, mabuhay bilang isang single. Huwag masyadong magmadali. Kasi sa pamamadali natin, usually nadadapa tayo at na, nagkakamali tayo. So, sa every step of the way, kailangan mo talagang i, ano yan, um, tipong isangguni sa kanya. So, huwag natin kalimutan na kailangan talaga natin mag-pray. Yung prayer life natin, hindi natin kalimutan. Every day, kailangan yan, kausapin natin siya kasi gusto lang naman niya kausapin natin siya eh. Ay, yung mga problema natin siya, madali lang naman yan basta kasama natin siya. Naghihirapan lang tayo kasi sinusulong natin ang problema natin. Okay? Ayun, sige. Maraming salamat. Ariel, maraming salamat sa pag-share ng video na yan. At hindi ko nakuha yung mga pangalan nyo ha. Pasensya na. Send nyo naman sa akin yung uh, mga pangalan nyo. Kaya Basta para pag nakita-kita tayo dyan, at least uh, alam ko na yung mga first names nyo. Medyo mahina, mahina ako sa mga pangalan kasi. Anyway, maraming salamat. Isisave ko talaga yung <laughs> picture nyo yan, tsaka yung, uh, yung video nyo. Super thanks. na nakakataba ng puso. Pero ako'y natutuwa at uh, alam ko na ang ginagamit talaga ni God yung uh, video o videos na nagagawa ko at uh, sigurado ako na nangungusap si God sa inyo kasi kung hindi hindi, wala kayo. Hindi nyo makikita yon. So, sobrang dami kaya ng video sa YouTube at yung panakita nyo at nakilala nyo si Arian. O, oh, si Arian, okay. Yeah, nakita nyo yung video at nahanap nyo yung uh, Hugot Radio. So, talagang may mga ganyang uh, ano, um, pagkakataon na ililid ka talaga ni God sa mga tamang tao. Kaya, lagi lang tayo maging uh, trust, ano, mag-trust, in trust lang natin yung buhay natin sa Kanya. Okay? So yun, it's uh, almost 3 o'clock na, pahinga na rin kayo. Ako back to work pa rin kasi may mga deadlines pa rin. Kapag wala akong trabaho, uh, magpa-Facebook <laughs> live ako. Uh, at may mga tips naman dito. Siyempre, yung mga nagpapadala pang mga messages dito, sobrang dami. Eh, solo lang kasi ako dito. Wala akong, wala akong katulong or wala akong assistant. Kaya, sabi nga, one-man office, kumbaga. Ayun, maraming salamat ulit ha. Huwag niyong kakalimutan. Ako nandito lang lagi. Kung mayroon kayong gustong uh, itanong, nandito lang. PM niyo lang ako. Okay? Uh, minsan medyo na tatagalan lang pero na mababas, mababasa ko rin 'yan. Okay? Good night. Bye-bye. Maraming salamat. Ito ang Hugot Radio. Ako si Ronaldo. Huwag niyo kakalimutan ha, always believe in love and keep the flame burning. Bakit nga ba? Lagi kang mag, ano, tiwala pa rin sa pag-ibig. Okay? Because God is love. At lagi mong uh, yung flame natin, palaguin natin yung relationship natin sa Kanya. Yun ang sikreto ng masayang buhay. Okay? Good night. Good morning. <laughs> Ingat kayo lagi. Bye.